şey. Ne demek şey? Şey manası demek. Yaşlı demek. Kaç türlü şey var bak. Tekke şeyi, takke şeyi, evrat şeyi, avrat şeyi, kürsü şeyi, petrol şeyi, kabile şeyi, hal şeyi, kal şeyi. Bak kaç tane var şey. Bunların en mühimi hal şeyidir.